Bugun islomiy imorat kofirlar aytgandek yer yuzidan yo'qolgani yo'q. Islomiy imorat bor. Inshaalloh qaytib keladi. Nafaqat Afg'onistonda. Inshaalloh butun muqaddasotlarni ustidan hokimiyat qiladi inshaalloh. Chunki bunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mutawatir hadislari guvohlik beradiki, qiyomat qoyim bo'lmaydi Xurosondan, rayati sud chiqmagungacha. Keldi royatu sudning handar mana hamma ya qora bayroq. G'amgin bo'lmanglar mujohidlar ko'taringlar yana ham balandroq. Keldi royatu sudning handar mana hamma ya qora bayroq. G'amgin bo'lmanglar mujohidlar ko'taringlar yana ham balandroq. Har joyda bordir iymon faqat shariy nizom Kim shuni xohlamasa deymaymiz biz musulmon Har joyda bordir iymon yo'q faqat shariy nizom Kim shuni xohlamasa deymaymiz biz musulmon. Keldir oyatu sudning hamda mana hamma qora bayroq. g'amgin bo'lmanglar mujohidlar ko'taringlar yana ham balandroq keldi rivoyatu sudning ham davr mana hamma yoq qora bayroq g'amgin bo'lmanglar mujohidlar ko'taringlar yana ham balandroq qoyimiz jihod emas shariatni o'rnatish do'stu dushmanni bilmas bu ummatni qo'zg'atish qoyimiz jihod emas shariatni o'rnatish kelish do'stu dushmanni bilmas bu ummatni qo'zg'atish keldi royatu sudning hamdavri mana hamma qora bayroq G'amgin bo'lmanglar mujohidlar ko'taringlar yana ham balandroq. Keldi royatu sudning hamdavri mana hamma qora bayroq. g'amgin bo'lmanglar mujohidlar ko'taringlar yana ham balandroq keldi royatu sizning hamdavri mana hamma qora bayroq g'amgin bo'lmanglar mujohidlar ko'taringlar yana ham balandroq